Emerson Detona, original. Aí. Romeu 2, calente, carbola, suprema, que meia na canela Boné de crochê, corte disfarçado, todo ciclonado, brisado e já era Taca pra mim, taca pra tu, ela taca pra mim Taca pra tu, ela taca pra mim, taca pra tu Taca pra mim, taca pra tu Vai, cai que a xereca, bom Cai que ah. a xereca, bom, bom Cai que a xereca, bom Cai que a xereca bom, bom. Cai que a xereca bom. Cai que a xereca bom, bom. Cai que a xereca bom. Cai que a xereca bom, bom. Fiquei sabendo que elas gostam dos favela. fiquei sabendo que elas gostam dos favela. Joga. Leca, leca, leca, leca, leca, leca. Leca, leca, leca, leca, leca. Fudeu, ladrão leca, leca, leca, leca, leca. Leca, leca, leca, leca, leca. Fudeu, ladrão. Pra todas as novinhas da quebrada. Balança, balança, balança, balança, balança lata. Oi. Balança jaca, oi. Balança lata, oi. Balança raba, hum. Balança lata, oi. Balança raba, oi, oi. Balança lata, oi. Balança jaca, oi. Joga pra cima, empina esse coco, em cima de tu vai chovendo peru. Joga pra cima, empina esse coco, em cima de tu vai chovendo peru. Ai, cai que a xereca bom, cai que a xereca bom, bom, cai que a xereca bom, cai que a xereca bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom Bom, bom bom, bom, topo, topo, topo, topo, bom, bom, topo, topo, topo, topo, bom, bom, topo, topo tô puto. Bum, bum. É o Emerson Detona, original. Tô puto, tô puto, tô puto, Bum, bum. Tô puto, tô puto, Bum, bum. Tô puto, tô puto, Bum, bum. Tô puto, tô puto, tô puto, Bum. Tô puto, tô puto, Bum, bum. Boom, boom. the put up, boom, boom, the put, the put, the put up, boom, boom.